Znači, kad bi vas neko pitao koliko ima hadisa Allahovog poslanika sa osrednjem, Ulema nam kaže, negdje od prilike samostalnih tekstova i sa senedima i tako dalje, ima između 35 i 40 hiljada. Sad ono kaže, neko zna milion hadisa, ono, to se misli, na različite lance prenoslaca. Znači, kod muhadisa je, recimo, isti tekst. Ima pet lanaca prenoslaca, to je pet hadisa. To nije jedan hadis. E, na to se ide tamo, zna, 100.000, 200.000, misli se na te senede. Međutim, tekstova hadisa ima mm, oko 30.000, 35.000, neki kažu do 40.000, to je neka krajnja granca koja ide procjena, zavisi od mučtehida samo. Međutim, kad bi vas neko pitao tih od tog broja hadisa, koji je najvažniji? Kaže ulema, među njima Ibn Ređab, koji je komentarisao taj hadis, kaže da je to Džebrailov hadis. Džebrailov hadis. Isto kao kad bi vas neko pitao koja je najvažnija sura u Kur'anu? Koja je? Fatiha, bez sumnje. Zato se zove Ummul Kur'an, što znači um, to je nešto centralno, težišno u bilo čemu. I zato Fatiha, iako ima sedam majeta, sadrži poruke cijelog Kur'ana i čak neka ulema kaže cijeli Kur'an je komentar onih sedam majeta Fatihe. Razumite to? I zato je zovu majka Kur'ana, ali tako li? E tako i Džebrajlov hadis zovu majka sunneta. Majka hadisa. Znači, centralni hadis, jedan od komentatora nebevije zbirke 40 hadisa, Ibn Dekrik al-Aid, on je također veliki alim, učenjak fikha bio kadija u svoje vrijeme, napisao je kraći komentar na tu zbirku i kaže između ostalog da sve nauke vjerske, znači kreni od e, vjerovanja, fikha, međuljudskih odnosa, ne izlaze, ne izlaze iz tog hadisa. Znači, sve islamske nauke praktično su komentar tog hadisa, vraćaju se na taj hadis i tumače taj hadis. Uh, A zašto je taj hadis toliko veličanstven? Zato što na njegovom kraju poslanik sallallahu alaihi ve selleme pita ashabe između ostalog i Omera znaš li ko je on ubio? Kaže Allah i njegov poslanik najbliznije. Kaže to je bio Džebrail došao je da vas poduči vašoj vjeri. E ova zadnja rečenca došao je da vas poduči vašoj vjeri učinila je ovaj hadis velikim. Zato što se nalazi u tom hadisu to je vjera što ne spada u taj hadis ili kosi se s tim hadisom i nije vjera. I zato sam vidio e, neke učenjake baš e, po internetu tražeći tako te neke vidio sam da su taj hadis tumačili na preko 30 predavanja. Ako uzmemo, eto neke 30, ako uzmemo da je to sedmično jedno predavanje, ko što je kod nas, koliko bi to nama uzelo onda vremena? Četiri mjesečno, to je koliko oko 4-5 mjeseci, jel? Više. Više od šest, oko 6 mjeseci. Samo taj hadis. I na kraju opet kažu nismo mu posvetili dovoljno pažnje koliko zaslužuje. Da se o njemu govori. Kad znamo kolika je važnost tog hadisa, A znamo također i da je vjerodostojan jer je zabilježen u Buharijevoj zbirci, zabilježen je u Muslimovoj zbirci, zabilježen je u različitim oblicima skoro u svakoj hadijskoj zbirci. Praktično nema hadijske zbirke koja je priznata kod uleme, znači da nema neku verziju tog hadisa. Pa o čemu se, o kojem se hadisu radi da vidimo? Kaže ima muslim, i to je prvi hadis u njegovoj zbirci, u poglavlju imanu, da su dvojica tabina iz područja Šama. A Šam je tamo područje Sirije, Damaska, Jordana i tako Palestine. Krenuli su u Medinu, odnosno na Nahadž, s namirom da sretnu, imali su između ostalog i tu namiru, da sretnu nekog od ashaba i da ga pitaju jedno pitanje o kaderu. A šta je kader? To je Allahova odredba svega što će se dogoditi. A šta se dogodilo? U to vrijeme pojavila se prva novotarija. Među prvim novotarijama donio je Mabed el Džuheni. Mabed el Džuheni je bio čovjek koji je počeo pričati o kaderu, o tome i on, on je tvrdio naime da Allah ne zna šta će se dogoditi dok se nešto ne dogodi. Nego tek kad se dogodi, onda se to zapiše da se dogodilo. I sad ono su to, to je prvi put rečena taka neka stvar. Muslimani znaju da Allah Đelešanu rekao jalemu ma bejne i dihima ma halfeum. On zna i ono što je ispred njih, znači budućnost njihovu, a zna i ono što je bilo iza njih njihovu prošlost. Znači zna sve i sadašnjost i prošlost i budućnost. A on je došao s takvom jednom tezom. I došli su oni, kaže, u poslanikovoj džami nađe smo Abdullaha ibn Omera. Abdullah ibn Omer vam je poznat. Znači, Ashab bio je mlad u vrijeme poslanika, sallam sallam, I kažu oni njemu, došli smo tako i tako, čuli smo da kaže tako i tako. A on njima kaže, kad se vratite, recite takvima da ih se ja odričim i da oni nemaju ništa sa mnom. I ako budu tako vjerovali, kada bi udijelili koliko je brdo uhud zlata kao sadaku, ne bi im Allah prihvatio to. Dok ne budu vjerovali, da sve što se dogodi, što je bilo i što će biti, da Allah uzvišeni zna i da je on to htio da se dogodi. Pa je onda rekao, pričao mi je moj otac Omer radijallahu anhu. Omer, poznati ashab, drugi halifa, pričao mi je sljedeći. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد Sjedili smo s poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, a u Ebu Hureyre ovom rivajetu, Ebu Hureyre je prenio te hadis, stoji da je poslanik sallam kao ne bari zemlji nas. Izašao među ljude da im bude dostupan, da mogu da pitaju šta hoće. A u trećem rivajetu se spominje da je poslanik izašao među sahabi i rekao i pitajte me sad šta hoćete. Ovjerio vjerskim pitanjima. A svi su šutili. Kaže Omer, odjednom se nijotkuda pojavi čovjek jako bijele odjeće jako crne kose, ne vide se na njemu tragovi putovanja, a nikoga od nas nije poznavao. To je čudna stvar, jer Medina je bila mala, svi se znaju. Da je bio domaći čovjek, znali bi. Da je bio čovjek iz Mekije, znali bi. Bilo je tu muhađira. Da je bio iz nekog susjednog plemena, vidjeli bi se da je doputovo, znalo bi se i tako dalje. Međutim, ne, nepoznat, a nema tragova putovana, putovanja na njemu, jer čovjek kad putuje kroz pustinju bude prašnjav, odjeća zaprljanje, u njega odjeća čista, bijela, i to jako bila, šedidu bejadithija, jako bijela, drugo, ne vidi se uopšte nikakvi tragovi putovanja. Dalje se spominje da je čovjek nazvao Selam. Assalamu alaikum i prošao je sve preko ashaba, što inače nije propisano, propisano je da čovjek sjedni tamo gdje nađe mjesta. Svejedno bila džuma ili neko drugo silo. Međutim, on je prašao, došao tačno kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, sjeo na koljena, onako podvio koljena, i stavio ruke na svoje nadkoljenice. Arapski tekst hadisa može podrazumijevati da je on stavio, pa sam vidio neki prevode kao da je on stavio ruke na poslanikove natkoljenice. To nije tačno. I to nije od edeba traženja znanja, nego je edeb traženja znanja da čovjek stavi ruke na svoje natkoljence i sluša onoga od koga preuzima znanje. Hatta džele se ili ne bih sallam, fa esnde rukbetejih ila rukbetejih, u voda kefejih ala fehideh. Vakar, ja Muhammed, I čovjek reče, o Muhammede, to također nije bio edeb. Jer je Allah Đelšanu naredio ashabima u suri Al-Hujurat da poslanika ne pozivaju kao što jedni drugi pozivaju imenom ili kunjom, nego Allahov poslaniče, Allahov vjerovjesniče i takvim nekim ovaj nazivom koji pokazuje poštovanje određeno. Međutim, ovaj čovjek ne. On je htio da prekrije svoje stanje, s namjerom i zato je rekao Muhammede Ahbirni anem islam kaži mi šta je to islam evo pitanje jako bitno danas jako aktuelno Nema ko se ne bavi pitanjem islama. Islam vakav, islam nakav, e, ekstremni islam, liberalni islam, e, srednji islam vakav. Dobro, nas kao ljudi interesuje šta je to islam. A nema boljeg mjesta za naučiti šta je islam nego od čovjeka kome je islam objavljen i od meleka preko kojeg je islam dostavljen. Šta je islam? Kaže poslanik sallam, en tešhede en la ilaha illa Allah, wa enni rasulullah, wa tuqima salata, wa tu'tija zakata, wa tasuma ramadan, wa tahuđa Islam je da posvjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, da sam ja Allahov poslanik, to je da je Muhammed Allahov poslanik. U drugim novetima se i kaže, bukvalno Muhammed Resulullah. Znači, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah. To se zove kelime i šehadet. To su vrata i ulaz za islam. I zbog toga, ako to ne izgovori, ne može biti musliman. Naravno, izuzima ulema, ljude koji su muslimani. Po konsenzusu uleme, čovjek koji odraste kao musliman u muslimanskoj porodici, makar bilo i nekih grešaka kao kod nas, recimo neklanjanje slično, nije dužan izgovoriti šehadet kada prihvata vjeru ponovno. Ili recimo, ne treba izgovarati šehadet ako jednostavno odrasta i postane punoljetan. Da li mora, recimo, čovjek odrasta i izgovori šehadet kada je punoljetan. Ne mora. Ne mora izgovarati šehadet kao punoljetan jer on se već računa muslimanom po konsenzusu Leme kako navodi imam Tahavi, odnosno komentator Tahavijeve poslanice. To je šehadet. Drugo namaz. To je drugi šart po važnosti, drugi uslov oko koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio raspravljati. Naime, kako bilježi Imam Mahmed u svom musnedu, došli su ljudi, beduini, i kažu mi bi prihvatili islam, ali da ne idemo u borbu s tobom. Kaže, može. Mi bi prihvatili islam da ne dajemo petinu, ne znam, tamo na branicu nešto, kaže, može. Pa kaže, mi bi prihvatili islam, ali da ne klanjamo. Kaže, nema hajra u vjeri u kojoj nema namaz. Namaz mora biti. I zato Ibn Kajim u svom dijelu a, namazi propis za onoga koga ostavi, ostavi, kaže dole ispod, knjiga je prevedena, možete je naći. Po konsenzusu muslimana, znači iđma u leme muslimana, kažu da je ostaviti namaz, ne klanjati namaz, veći grih, veći grih od pijenja alkohola bluda, krađe, ubijstva i samoubistva. Ostavi, to je konsenzus u Leme, Hanefijski mezheb, Šafijski mezheb, Malikijski mezheb, Hanbelijski mezheb, Ulema Hadisa, Svi su složni na tome da je to vel, toliki grijeh i da je jedan od najvećih grijeha A onda se razilaze da li je takav čovjek nije musliman uopšte ili musliman kakva kazna. To nas ne interesuje. Nije naša tema, to je tema za kadije, sudije i tako dalje. Tako da je namaz stvar o kojoj ćemo posebno govoriti, koji je jako, jako, jako bitan. Drugo, zekat. Treće, to je davanje metka određene količine određene grupe ljudi od kad prođe određeno vrijeme i tako dalje imamo post Ramazana i hađi jednom u životu koji je u stanju da ovdje nađe. Kaže Ulema, ovo petero su temelji Islama. Temelji Islama. A ostali farzovi, vađibi, sunneti, mustehabi upotpunjavaju te temelje i čine jednu građevinu. Ali ovo, su, ovo je ono na čemu Islam počiva. Dobro čo, poslanik završi, kaže čovjek sadakte. Kaže Omer Fadžib na lehu jes eluhu u jesadiku. Mi smo se začudili, čovjek prvo pita, pa onda odgovara. Ali ide dalje. Kaže on, ah birnijan el iman. Reci mi šta je iman. Sad završen islam, sad šta je iman? Kaže poslanik sallam, en tu umine billahi, wa malaikatihi wa kutubihi, wa rusulihi, wa al-yawmil ahiri, wa bil qadri hayrihi, wa sharrihi." Min Allahi ta'ala. Da vjeruješ u Allah, u meleke, u objave, u poslanike, u sudnji dan i u odredbu dobra i zla. E zbog ove rečence je Abdullah ibn Omer ispomenuo ovaj hadis na početku. Sjećate se da je hadis počeo o time što su pitali ovi o kaderu. Znači, da vjeruješ da je sve što i dobro i zlo što se dogodi određeno od Allaha Đelešanu. Kaže čovjek sadakte. Istinu si rekao. Ah, birnijan je nisan. Reci mi šta je to ihsan. A ihsan to je stepen stepen sidigijeta. To je najveći stepen u vjeri koju čovjek može dostići, a nije vjerovjesnik. To je stepen Ebu Bekra radijallahu Allahovanu. Stepen Merijeme radijallahu Allahovanu. I stepen drugih koji su bili sidikuni, tako zvani, to je ona druga deređa u džennetu nakon vjerovjesnika. A ih sad, znači, neki ga prevode kao savršenstvu u obožavanju, robovanju i tako dalje. Naravno, misli se na ljudsko savršenstvo. Kaže, šta je ihsan sa taj treći stepen? Kaden ta bude Allah, ke enneke terah, fe ilam tekun terahu, fe inne ujerak. Kaže, ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Kaže čovjek dalje, ah Mirljanisa, reci mi kad će sudnji dan? Kale men mes'ulu anha bi aleme minesail. Poslanik sallallahu alaihi sallam mu reče, o tome i ne zna više ništa od onoga koji pita. Kaže u lema poslanik sallallahu alaihi sallam nije, nije htio reći ne znam, nego se izrazi ovako tako da ovo obuhvati svakog uh, ono koji pita i onoga koji je upitan do sudnjega dana. Znači bilo koliko bude upitan kad će sudnji dan, ne može to znati. Zato što je to znanje Allah Đelešanu ostavio za sebe, to ne zna ni melek nijedan. Ni jedno stvorenje ne zna kad će tačno biti sudnji dan. Čak i melek, poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, da je približio svoja usta rogu u koji treba da puhne i da upre oči ne trepće uopšte gleda pre maršu Allahovom prijestolju i očekuje naredbu kad će mu biti rečeno, ali ne zna kad će biti rečeno. Nego i Melek zadužen i Serafil za puhanje u taj rog čeka naredbu od Allaha uzvišeno. Ali ne zna kad će biti naređeno. Kaže čovjek, Fa pa, ahbirni ane maradija. Reci mi onda neke njegove predznake. Kaže poslanik sallam, en teri delametu rabbeteha, o en tera l'hufate l'urate l'al, rija ešajete tavalune fil bunjan. Kaže, preznaci su da vidiš robinju, da će sebi roditi gospodaricu, u drugom revajetu gospodara, i da vidiš siromašne bose, čobane i tako dalje, kako se nadmeću u gradnju visokih građevina summen talak. I čovjek ode. Felebistu merijen, kaže Omer, ostao sam dugo, oko tri dana. U drugim rivetima se kaže da je poslan selem rekao naćite mi tog čovjeka, vratite ga meni. Pa su ashabi otišli tražiti ga i nisu ga našli. Tek posle tri dana Omer je sreo poslanika sallallahu alaihi sallam i pita ga poslanik ja Omer je tedri meni sa Omer je znaš li ti ko je onaj što je pitao Pa je rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju, a onda je poslanik rekao in fe inne u džibril etakum li alimakum dinekum. To je bio Džebrail koji je došao da vas poduči u vašoj vjeri. Ova verzija teksta je naravno Omerova, ona se nalazi u muslimovom sahihu, a druge verzije od drugih ashaba kao Abu Hureyri i tako dalje nalaze se i u Buhari, u muslimu i u drugim zbirkama kao što smo, kao što smo rekli. I ovde završava hadis, tu je kraj hadisa, obilo je koristima, fajdama i slično, a mi ćemo, ako Bog da tumačiti, mi smo došli do pitanja šta je to islam, šta je to vjera, pa ćemo tumačiti, ako Bog da vjeru, putem ovog hadisa.